أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما وشما السلسلة درس هاي اعراب متن کتاب الاجرومیه ده درس گرفتیم امروز باشد با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درسی یازدهم را از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران اعراب تقدیم خواهم گردانید درس امروزه ما و شما درس یازدهم از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید گوید باب توکیدی باب در مسئله توکید می باشد اعراب این جمله را بارها گرفتیم خلاصه اش چنین است که باب توکیدی بابو خبر برای مبتدای محذوف تقدیر الکلامی هذا باب التوکیدی یا باب التوکیدی بابو مبتدا خبرش محذوف تقدیر الکلام باب التوکیدی هذا محله این دویم وجه بود وجه سیوم باب التوکیدی و تقدیر الکلام یا باب توکیدی مفعول بهی برای فعل محذوف تقدیر الکلام اقرأ بابت توکیدی و وجه چهارم که فقط در نزد کوفی ها جایز است و بصری ها جایز نمیدانند باب توکیدی می باشد تقدیر الکلام اقرأ فی باب توکیدی یا استفید من باب توکیدی حرف جر را حذف کردن در نزد کوفی ها جایز است و در نزد بصری ها جایز نمی باشد پس این بود وجه های اعراب باب توکیدی یا باب توکیدی و باب توکیدی اکنون باب مضاف و توکیدی مضاف الیه مجرور علامت جره الکسرت الظاهرت على آخرهی می باشد و کلمه توکید علما میگویند فیه ثلاث لغات در توکید سه لغت وجود دارد سه طریق تلفظ کردنی نطق کردن کلمه توکید ممکن و جایز است یکم میتونیم با واو بگوییم توکید دوم میتونیم با همزه بگوییم تأکید سوم میتونیم با الف بگوییم تاکید سه وجه خواندنی کلمه توکید در زبان عربی ممکن و جایز می باشد هر کدامش گفتی درست است بعد از این اکنون صاحب کتاب میگوید که التوکید تابع للمؤکد فی رفعه و نصبه و خفضه و تعریفه میگه توکید تابع می شود مؤکد را در رفع و نصب و خفض و معرفه بودنش در این چیزها توکید تابع می شود مؤکد را ما قبل خودش را پیرو می شود اکنون اعراب این کلمات اولا اعرابش را میگوییم و بعد در آخر توضیح میدیم برای چی تعریف گفت در معرفه بودن پیروی میکند ما قبلش را اما تنکیر را ذکر نکرد این را انشاءالله بعد از اعراب و توضیحات این کلمات بیان خواهم کرد التوکیدو یا التأکیدو یا التاکیدو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تابع خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة التوكيد مبتدا تابع خبر للمؤكد لي حرف جر مؤكد اسم مجرور للمؤكد الجار والمجرور متعلقان بالت... متعلقان بتابع تابع اسم فاعل است پس للمؤكد جار و مجرور متعلق به تابع میباشد في رفعه في حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الرافعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والرافعي مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه في رفعه الجار والمجرور متعلقان هم به تابعون این هم متعلق به تابعون می باشد ونصبه وو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نصبي اسم مجرور معطوف على المجرور مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره نصب مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه ونصبه إن عاطف شد جوي رافعه ده جوي كلمة رافع عطف شد كلمة نصب وخفضه خفضه و آه، حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب خفضي معطوف على المجرور مجرور عطف جوي رافعي است معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وخافضي مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه همچنين خفضه عطف شد جوي رافعه وتعريفه تعریفه وو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وتعريفي معطوف على المجرور مجرور التعريف إيه هم شنين عطف است در جای رفعه تعريفه تعريفي معطوف على رفعه معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وتعريف مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه مباشد باشد هست اعرابی این کلمات این کلمات اعرابش این جمله التوکید جمله اسمیه جمله ابتدایی لا محل لها من الاعراب می باشد این جمله جمله ابتدایی است ما گفت در گذشته که هشت نمود جمله لا محل است در اعراب از جمله جمله ابتدایی بود اکنون صاحب کتاب چرا نگفت که و تنکیریهی یعنی که گفت توکید تابع معکد است در رفع و نصب و خفض یعنی در اعراب پیروی میکند معکدش را و در معریف بودن همچنین پیروی میکند و چرا نکیره را ذکر نکرد نکیره را چرا صاحب کتاب ذکر نکرد و در مسئله در مسئله الفاظ توکید علما میگویند که الفاظ توکید اینها همشون معارف هستند الفاظ توکیدی کلها معارف معارفو یعنی که الفاظ توکید همشون معارف هستند فلا تتبعون نکراتی پس پیروی نمی کنند نکره ها را پس از این حساب میگویند و تنکیریهی گفته صاحب کتاب ذکر نکرد اما کوفی ها این را اجازت میدهند این را اجازت میدهند که توکید معکد میتواند که نکیره باشد نکیره را هم توکید کردن جایز است ابن مالک هم در الفیه ابن مالک میگوید که و این یفید توکید و منکور قبیل میگه اگر فایده دهد توکید کردنی نکیره قبول هست و انحات البصرت المنع شمیل اما بصری ها میگه منع کردگی هستند توکید کردن نکره را بصری ها توکید کردن نکره را معن میکنند اما کوفی ها اجازت میدهند کوفی ها اجازت میدهند که توکید کردن نکره هم جایز میباشد و ابن مالک در این مسئله پیروی یا که مذهب کوفی ها را قبول کرده میگوید که توکید کردنی توکید کردن نکیره هم جایز است مثالش مثلا یک کس میگوید که سمتو شهرن کلهو سمتو فعل فاعل شهرن این نکیره هست شهرن نکیره هست این ظرف است منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره این کله توکیدی ان همین شهرن هست پس شهرن نکیره است ببینید نکیره را توکید کرد پس در نزد کوفی ها این جایز است ابن مالک هم در این صورت با کوفی ها می باشد که می شود که نکیره محدوده را برای حصول فایده توکید کرد لیکن نکیره باید محدوده باشد نه اینکه نکیره غیر محدوده غیر محدوده مثل وقت زمان حین و مثل اینها نباشد یعنی که محدوده باشد برای حصول فایده میگن جایز است توکید کردنش پس صاحب کتاب در این مسئله با بصری ها از که تنکیر را ذکر نکرد تنکیر را ذکر نکرد زیرا که در نزد بصری ها نکره را توکید کرده نمی شود پس این بود توضیح چرا تنکیر را ذکر نکرد پس این بیان این مسئله اکنون اعراب التوکید تابع للمعکد فی رفعه و نصبه و خفضه و تعریفه این را با تفصیل اعراب کردیم و و نازکی و تنکیرهی را چرا ذکر نکد را همچنین بیان کردیم بعد از این صاحب کتاب میگوید و یکون الفاظ معلومت و هی النفس و العین و کل و اجمع و توابع اجمع و هی اکتع و ابتع و ابصع اکنون صاحب کتاب میگوید و می باشد توکید با لفظهای معلومه با لفظهای معین که همون لفظهای معین یکمش النفس و دویمش العین و سیمش کل و چارمش اجمع می باشد و همچنین توابی اجمع که اکتا و ابتا و ابصع می باشند پس اینها هستند کلماتی که برای توکید استفاده برده میشوند کلمه اکتا و ابتا و ابسا ترجمهشون همون کلمه اجمع را ترجمهش میباشد ترجمه یک است فقط لفظها فرق میکند و خلاص اکنون دقت بتید اعراب این کلمات و بی الفاظ معلومه واو در اینجا و واو استنافیه مبنی الفتح لا محل له من الاعراب واو واو استنافی است می شود واو توکید واو عطفش بگیریم در جای التوکید و عطفش بکنیم اما استنافیش بگیریم خوبتر از این اگر عطف هم بگیریم باز جمله جمله در جای جمله ابتداییه لا محل می باشد می شود میگم واو حرف استناف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب يكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرد عن النواسب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة واسم يكون ضمير مستتر تقديره هو یعنی که برمیگردد به التوکید و یکون توکیدو پس هو اسم یکونو می باشد بی الفاظ معلومت بی حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب الفاظین اسم مجرور بی با و علامت جره الكسرة الظاهرة على آخره بألفاظ الجار والمجرور متعلقان کائنین خبر خبر يكون متعلق کائن خبر يكون می باشد زیرا اینکه یکون این ناقص است اسم و خبر میگیرد و الفاظین در اکنون منعوت است معلومت نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرت الظاهرت على آخره این معلومتین این نعت است برای الفاظین این بود جمله و این جمله جمله ابتدایی در اعراب لا محل می باشد بعد از این میگوید که وهی النفس والعین وهی وو حرف الع... وو وو استنافية إن وو وو استنافية است مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا النفس خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة هي مبتدا النفس خبر مباشد خبر المرفوع خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة والعين وو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب العين معطوف على النفس معطوف از جوي النفس معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وكل وو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كل معطوف على النفس معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة أكرم كل چرا تنوین نگرفت نگفت که کلون یا الکلو نگفت گفت کلو میگن که به خاطری دجه غیر منون شود یعنی تنوین نیاود محاکاتا لوقوعه مضافا یعنی که این همچون حکایت آورده ایستاده است که بعد از کلمه کل حتما مضاف می آید یعنی مضاف تنوین را قبول نمی کند پس کلمه کل مضاف است و بعد از این مضاف الیه میاد از همین حساب کلمه کل را تنوین نداد نباشه کل این منصریف است تنوین را قبول میکند اما چرا در اینجا کلو گفت تنوینش نداد به خاطر آنه که این کلمه کلو تنوین کلمه کلو مضاف است و و مضاف الیهش محذوف می باشد از این حساب تنوینش نداد یعنی سبب تنوین نگرفتن و اجمعو و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أجمعوا معطوف على النفس معطوف على المجرور معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إن كلمة اجمعو إن آه، میتونیم بگیم که بر وزن افعلو هست الوصیتو مع وزن الفعل مع وزن الفعل سبب ممنوع من صرف بودنش می باشد یعنی سببش چی است که ممنوع من صرف است این اجمع این اسم تفضیل هست یا که بگیم بر وزن بر وزن اسم تفضیل هست از این حساب ممنوع من صرف می باشد و توابع اجمع اکنون در جواب حرف العطف مبنی الفت لا محل له من الاعرابی. توابع این عطف دیگه در جای النفسو توابعو معطوف على المرفوع مرفوع وعلى معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة توابع مضاف أجمع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف إن أجمع اسم غير منصرف است سببی غیر منصرف شدنش العالمیت و وزن فعل می باشد اجمع در اینجا اکنون همچون علم شد همچون علم و وزن فعل سبب شد که این اجمع غیر منصرف می باشد پس این بود اعراب و هی النفس و العین و کل و اجمع و توابع اجمع اکنون این و هی از اینجا ایرا جمله ابتدایی جمله مبتدا و خبر هی النفس و مبتدا و خبر جمله استنافیه لا محل لها من الاعراب میگوییم و هی اکتع و ابتع و ابصع همچین حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب یا میتونه بگیم واو آه، واو در اینجا حرف استیناف است حرف عطف نیم حرف استینافش بگیریم تر است واو حرف الاستیناف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب هي ضمير منفصل مبنى للفتح في محل رفع مبتدا اكتع خبر مرفوع علامه رفعه الضمة الظاهرة على آخره پس اکتعو همچنین غیر منصرف می باشد به مثل اجمعو و ابتعو و حرف العطف مبنى رفت الله محل له من الاعراب ابتعو معطوف على المرفوع يعني عطف از جای اکتعو مرفوع على المرفوع معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وأبصع و حرف العطف مبنى رفت الله محل له من الإعراب أبصعوا همچنين عطفة جاي أكتعوا أبصعو معطوف على أكتعوا معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهي أكتع وأبتع وأبصعو إن جملة همچنين جملة استنافية لا محل لها من الإعراب می باشد پس این بود اعرابی ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع وهمين اعراب این کلمات به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید که تقول قام زید نفسه و رأیت القوم كلهم و مررت بالقوم اجمعین اکنون میگویی تو مثال میارد میگه تو میگویی که خیس زد خودش نفسو یعنی خودش و دیدم قوم را همهشان دیدم همه قوم را دیدم قوم را همهشان را و گذشتم به نزدی همه قوم یا گذشتم به نزدی قوم همهشان پس این هست ترجمه این کلمات اکنون اعرابش تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن يعني النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فاعل تقول ضمير مستتر وجوبا أنت مباشد قام زيد نفسه قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة нафсу тавкиду марфуи марфуун нафсу тавкиду зайдин мебошад тавкиду марфуи марфуун ва аломату рафи аддамату аздоҳира нафсу мудоф алҳо дамирун муттасилун мабни аладдамми фи маҳалли ҷар мудофун илайҳ пас ин буд эъроби қома зайду нафсуҳу ва ҷумлаи қома зайду нафсуҳу ҷумлаи фиълӣ фи маҳалли насб мақули қавл мебошад мақули тақулу мебошад یعنی مفعول بهی تقولو می باشد این جمله قام زید نفسه و خود جمله تقولو جمله ابتدایی لا محل لها من الاعراب می باشد تقولو جمله فعلی لا محل می باشد اما قام زید نفسه این جمله فعلی در محل نصب مقول قول می باشد و رأیت القوم كلهم و حرف العطف مبدن الفتح لا محل له من الاعراب رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك أتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل القوم مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتة الظاهرة على آخره كل توكيد القوم توكيد المنصوب منصوب وعلامة نسبه الفتة الظاهرة على آخره كل مضاف هم ضمير متصل مبنی على سکون فی محل جر مضاف الیه این یک مذهب بود مذهب دیگر میگوید که الهاء ضمیر متصل مبنی على الضم فی محل جر مضاف الیه المیم حرف علامت جمع الذکور این میم علامت جمع مذکر بودن می باشد پس کلمه رعایت القوم كلهم عطف شد در جای قام زیدون نفسه این جمله فعلی عطف شد در جای جمله زیدون قام نفسو که در محل نصب مقول قول بود بعد از این میگوید که و تو بالقوم اجمعین واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب مررت مر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بالقوم الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب القوم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره بالقوم الجار والمجرور متعلقان بمررت متعلقان بمررت أجمعين أجمعين إن عطف است در جای در جا این اجمعین توکید است برای القومی اجمعین توکید است اجمعین توکید المجرور مجرور و علامت جره الكسرة الظاهرة و علامت جره الیاء نیابتا عن الكسرة لأنه جمع مذکر سالم زیرا که جمعی مذکر سالم می باشد کلمه اجمع کلمه اجمع جمع مذکر سالم می باشد پس این بود اعرابی اعراب مررت بالقوم اجمعین مررت بالقوم اجمعین این می باشد اعرابش با همین این مسئله هم با آخر رسید اکنون اکنون باب توکید با همین به آخر رسید در باب توکید می شود می شود یک مثال برای توکیدهای ان همه توکیدا بیاریم برای همه توکیدا اون مثال چنین است که میگیم جا القوم اجمعون اکتعون ابتعون ابصعون این بود کلمه توکید به همه الفاظی توکید یعنی که اجمع با توابعش اکنون اعراب این کلمه جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره اجمعون توكيد الاول يجمعون توكيد يكم باشد توكيد الاول مرفوع توكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمه لانه جمع مذكر جمع مذكر سالم و النون عوضا التنوین في مفرده بس اجمعون توكيد يكم اکتعونه به مثل همین اعراب میکنید میگه توکید دویوم، ابتعونه توکید سیوم ابسعونه توکید چهارم پس میشود که یک جمله را بارها بارها توکید کرد جایز و ممکن است چندین بار توکید کردنش چندین بار توکید کردنش ممکن و جایز و درست می باشد پس این بود اعراب با همه توکید ها با همه توکید ها به مثل این اعراب میکنه یعنی که جمله را میشود دو بار سه بار چهار بار توکید کرد با الفاظ مختلف و گوناگون داره که اکتا با اجمع با توابعش توکید کردیم با همین باب توکید به با آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید باب البدلی باب در مسئله بدل می باب در مسئله بدل می باشد اکنون باب البدلی دیگه اعراب این بارها برای ما و شما روشن گشت باب البدلی خبر مبتدای محذوف تقدیر الکلام هذا باب البدلی یا باب البدلی بابو خبر مبتدا خبرش محذوف و تقدیر الکلامی باب البدلی هذا محله و سیوم وجه باب البدلی مفعول بهی برای فعل محذوف تقدیر الکلام اقرا با بل بدلی این بود سیون وجه چهارم وجه که فقط در نزد کوفی ها جایز است و در نزد بصری ها جایز نمی باشد با بیل بدلی یعنی مجرور خواندن و حرف جر رو حذف کردن در نزد کوفی ها ممکن است و در نزد بصری ها ممکن نمی باشد پس با بیل بدلی تقدیر الکلام اقرأ فی بابل بدلی یا استفید من باب البدلی پس این بود اعراب باب البدل و یا باب البدل و بابل بدل با تقدیرات کلامشون که در گذشته بارها این را اعراب کرده بودیم بعد از این صاحب کتاب میگوید اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه فی جمیع اعرابه میگه هنگامی که بدل شود اسم از جای اسمه یا فعل از جای فعله پیروی میکند ما قبلش را در تمام اعرابش پیروی میکند ما قبلش را در تمام اعرابش اکنون اکنون اذا ابدل اسم من اسم اعرابش چنین است که اذا میگم ظرفون لما يستقبل من الزمان يعني لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب إذا مبني على السكون في محل نصب شود خافض لفعله و آه، خافض فعل شخص یعنی يعني که فعل شرط در محل جر مضاف الیه می و آه، منصوب بی جوابهی یعنی که اذا ظرف است عامل طلب میکند برای نصب شدنش پس عامل نصب کردنش جواب شرطش میباشد جواب ایزای شرطیه غیر جازمه میباشد این اذا را میگن ظرف لما یستقبل من الزمان یتضمن معنی شرطی یا ایزای ظرفیه که ایزای ظرفیه شرطیه غیر جازمش میگن ایدای ظرفیه شرطیه غیر جازمه ابدل اسمون من اسمین این ابدل این فعل ماضی مغیر صیغتی. مبنی عرفت لا محل له من الاعراب این فعل شرط است در محل جر مضاف الیه برای ایده می باشد مضاف است باز убдила ҷумлаи феълӣ ин дар маҳалли ҷар мудофун илайҳ мебошад исмун ноиби фоил аст убдила феъли модӣ муғайяру сиға феъли маҷҳул ин исмун ноиби фоил мебошад пас исмун ноибу лфоили марфуун ва аломату рафъиҳи алзаммату лзоҳирату ала охириҳи мин исмин мин ҳарфи ҷар мабни ала э, сукуни آه، حرك لالتقاء حرك بالكسر لالتقاء الساكنين لا محل له من الإعراب اسم اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من اسم الجار والمجرور متعلقان به أبدلا الجار والمجرور متعلقان ب أبدلا می این من اسم جار و مجرور متعلق است به کلمه أبدلا با فعل ماضي مجهول أو فعل من فعل أو حرف العطف مبني على الفتح لا محل مبني على السكون لا محل له من الإعراب فعلون عطف در جای اسمون او فعلون این فعلون عطف است در جای اسمون پس میگیم معطوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على آخره من حرف جر مبني على الكسر لا محل له مبني على السكون لا محل له من الإعراب فعل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من فعل الجار والمجرور متعلقان با ابدیله که مقدر هست او فعلی یعنی که ابدل ابدل فعل من فعل پس یک ابدیله که مقدر هست پس من فعل عطف شدگی در انا همون ابدیله مقدر در انا همون ابدیله فعل ماضی مغیر و صیغه که مقدر می باشد تبعه اکنون تبعه فعل ماض مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل له من الاعراب این جوابی ایزای ظرفی شرطی غیر جازم است طبیعه این جواب همون ایزا هست اذا ابدل اسم من اسم تبعه این طبیعه جواب می شود برای ایزای ظرفیه شرطیه غیر جازمه تبع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره هو فاعله ضمير مستتر تقديره هو الهاء ضمير متصل آه، مبني على الضم في محل النصب مفعول به تبعه إيها مفعول به تبع می باشد في جميع إعرابه في حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب جميعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره جميعي مضاف إعرابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إعرابي باز مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف الیه می باشد فی جمعی اعرابی اکنون الجار و المجرور متعلقان بی طبیعه متعلق هستند فی جمیع اعراب در جای طبیعه می باشد پس این بود اعراب اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه فی جمیع اعرابه پس این بود اعراب این جملات این کلمات بعد از این میگوید که و هو اربعه اقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال و بدل الغلطی پس این هست اعرابی پس این هست کلمات اکنون ترجمه اینها و هو اربعت اقسام همین چهار قسم است همین چهار قسم می باشد و هو اینه که همین بدل بدل به چهار قسم تقسیم می شود بدل و شیعی من الشیء یکمش بدل شیع من شیع است بدل شیع من شیع می باشد دویمش و بدل البعض من کل می باشد سیمش بدل الاشتمال می باشد چهارمش بدل الغلط می باشد پس این هست آه، اقسام بدل پس این هست اقسام آه، بدل یا آه، بدل به چهار قسم تقسیم می شود این هست اقسامش اکنون اعراب این کلمات و هو واو حرف الاستئناف واو حرف استئناف مبدا على لا محل له من الاعراب هو ضمير منفصل مبدا على في محل رفع مبتدا أربعة خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة اربعه مضاف اقسام مضاف اليه مجرور و علامت جره الكسرة الظاهرة على آخره و هو اربعت اقسامین اکنه مبتدا و خبر و مضاف و مضاف الیه شد بدل شیء من الشیء بدلو در اینجا خودی بدلو بدل می باشد از جای اربعتو در اعرابم بدل هست کلمه بدل در اعرابم بدل اربعتو است اینا میگن بدل المفصلی من مجملین بدل مفصل از مجمل هست در اعراب پس بدلو بدل المرفوع مرفوع و علامة رفع دمت الظاهرة بدل مضاف الشيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من الشيء من حرف جر مبني على السكون حرك بالفتح لالتقاء الساكنين لا محل له من الإعراب الشيء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة من الشيء الجار والمجرور متعلق به بدلو می باشد این من الشيء جار مجرور متعلق است با کلمه بدلو کلمه بدل متعلقی من الشیء می باشد و بدل البعض من الکلی و در اینجا همچین حرف عطف مبنی الفتح لا محل له من الاعراب بدلو عطف است در جای بدلو شیعی بدلو در عطف جای بدل یکم هست بدلو بدلو معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع دمت الظاهره عطف است در جای بدلو اول پس میگیم بدلو بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع دمت الظاهره بدلو مضاف البعض مضاف الیه مجرور و علامه جر الکسره الظاهره من الكل من حرف جر مبني على السكون حرك بالفتح لالتقاء الساكنين الكل اسم مجرور بمين وعلامة الجر الكسرة الظاهرة من الكل الجار والمجرور متعلقان ببدلو این من الکل همچنین متعلق است به کلمه بدلو بعد از این میگوید و بدلو الاجتمالی و حرف العطف مبنی على فتح لا محل له من الاعراب بدلو عطف در جای بدلو شیعی بدل یکم در عطف عطف است بس میگیم بدلو المرفوع مرفوع علامت رفع دامت الظاهره بدلو مضاف الشي... بدلو مضاف الاجتمالی مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وبدل الغلط وهو حرف العطف مبني على الفتح اللي محل له من الإعراب بدل عطف زجو بدل جا در بدل يكم در بدل يكم عطف است پس میگیم بدل معطوف معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمه الظاهره بدل مضاف الغلط مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط هم إنه عطف جو بدل الشيء كي بدل مفصل از مجمل بود پس این بود اعراب و هو اربعت اقسام بدل الشیء من الشیء و بدل البعض من الكل و بدل الاشتمال و بدل الغلط با همین اعراب این عباره ها به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید تقولو قام زیدون اخوک و اکلت الرغیف ثلثه و نفعنی زیدون علمه و رأیت زیدن, الف... زیدن الفرس اردت ان تقول الفرس فغلطت فابدلت زیدن منه پس صاحب کتاب میگوید تقول یعنی تو میگویی که قام زیدون اخوکا خیز زید برادرت اخوکا بدل بدل بدل شی من شی از قام از زیدون میباشد و اکلت رغیف ثلثه خوردم نان را از سه قسم یک قسم شد سه یک نان را خوردم پس ثلثه عطی بدل بعض من الکول از رغیف میباشد و نفعن زیدون علمه یعنی فایده رسانید به من زید علمش این علمو بدل الاشتمال از زیدون می باشد و تو زیدن الفرسه و دیدم زید را اسب را این فرسه بدل الغلط از جای زیدن می باشد میگه اردت ان تقول تو خواستی که بگویی الفرسه یعنی رأیت الفرسه باید میگفتی فغلطت پس تو خطا کردی غلط کردی فابدلت زیدن منه پس به جای از الفرسه زیدن از زبانت برآمد مثلا تو میخواستی بگوی که من اسب را دیدم اما از زبانت کلمه زید برآمد همین میگم بدلی غلط همین میگوین بدلی غلط پس این بود ترجمه این کلمات <coughs> اکنون اعرابش تقولو تقول فعل مضارع معرفون لتجرد عن النواس والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت قام فعل ماضي مبني على الفتح اللي محل له من الإعراب زيدون فعل معرفون وعلامة رفع الضمة الظاهرة آه، زيدون أكثر مبدل منه مباشد أخوك اخو بدل بدل المرفوع مرفوع يعني بدل زید است بدل المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمه الظاهره أخو مضاف الكاف آه، بدل أخو بدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أكون إن أخوك إن بدل بدل شيء من شيء است إن بدل شيء من شيء می باشد یعنی يعني که همین زید و اخوک اردش یک آدم هستند زید و اخو کردش یا آدم هست میگه بدل و شی می نشه یعنی هر دوش یک هست باشد بعد از این اکنون قام زید و که این جمله قام زید و که فی محل نصب مقول تقولو باشد یعنی مقول قول است یعنی که مفعول بهی تقولو باشد کلمه قام زید جمله قام زید و که این جمله فعلی فی محل نصب مقول تقولو باشد. وأكلت الرغيف ثلثه وأكلت واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أكلت أكل فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك والطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الرغيف مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره الرغيف مبدل منه ثلث بدل بدل المنصوب منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره ثلثا مضاف الها ضمير متصل مبنى للضم في محل جر مضاف إليه اکنون این ثلثه بدل شیع من الکل می باشد یعنی يعني رغیف نان این ثلثه یک قسمی از نان یک قسمی را میگه بدل شیع من الکل یا بدل البعضی من الکلی یعنی بعضی از کل را میگوین بدل البعض من الکل بدل شیء من کل اکنون و اکلت رغیف ثلثه این عطف از جای قام زیدون اخوکه این جمله فعلی عطف می باشد در جای قام زیدون اخوکه بعد از این میگوید که و نفعنی زید علمه و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب نفع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب النون نون الوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم زيد فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره زيد آه، مبدل من هست علمه علم بدل بدل زیدون هست بدل اشتمال بدل المرفوع مرفوع و علامة رفع و الظاهره علم مضاف الهاء ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیه می باشد پس علمه بدل اشتمال از زیدون می باشد بدل اشتمال از زیدون می باشد و قاعده بدل اشتمال خلاصه همین است که اگر که نفسی شیع باشد بدل نفسی مبدل و مین باشد اینا میگن بدل و شیع من شیع یا بدل کلش میگن اینا بدل شیع مین شیع بدل کلش یا بدل مطابقش میگویند اما اگر که هر دش نفسی شیع نباشد اینش از اونش فرق بکند یا جزئی از اون باشد جزش یک قسمی مبدل و مین باشد اینا میگن بدل البعض من الکل رنگی نان ده مثال آوردیم که سیگ نان رو خوردم پس سیگ نان جزئی از نان هست این بدل اجتمال می شود وقتی که میگه این دو تا نباشد یعنی که بدل عین مبدل منه نباشد یا بدل جزئی از مبدل منه نباشد این می شود بدل اجتمال این هست قاعدهش این قاعده را میتونه در ذهنتان جا کنید برای شناختن بدل اشتمال پس و نفع عن زیدون علمه این جمله فعلیه عطف است در جای قام زیدون اخوکا. در جای قام زیدون اخوکا عطف می باشد در محل نصب مقول قول عطف می باشد و رأیت زیدن الفرسه و حرف العطف مبنى الفتح لا محل له من الاعراب رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون الاتصال بالضمير الرافع المتحرك أطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتة الظاهرة على آخره زيدان مبدل من هست الفرسه اکنون می شود بدل بدل غلط از جای زیدن بدل المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة علی علا پس الفرسه عطفی بدل غلط در جای زیدن میباشد. باشد میگه ارد تا انتقوله ارد تا میگیم ارد تا ارد اراد فعل ماض مبنی على السكون لاتصاله بالضمير رفع المتحرك التاء ضمیر متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل اردت أن تقول أن حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب تقول فعل مض... أن تقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت الفرس مفعول به تقول مفعول به تقول منصوب يو مقول القول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أكن أن تقول بالتأويل المصدر في محل نصب مفعول به أردت أن تقول مفعول به آه، مفعول به مباشد آه، در محل به تعویل مصدر در محل نصب آه، مفعول به برای ارتا می باشد زیرا که اراده یوریدو این آه، فعل متعدی است مفعول بهیش انتقوله به تعویل مصدر فی محل نصب می باشد فغلیطه فا در اینجا حرف العطف است این فا فای عاطفه است میگه فا آه، حرف العطف مبنی رفعت الله محل له من الاعراب غلیطه غلیطه فعل ماض مبني على السكون الاتصال بالضمير الرفع المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل پس غلیطه عطف است در جای ارته این فا عاطفه است عطف میکند در جای کلمه ارته عطف است در جای ارته فابدلت زیدا منه این فا هم در اینجا فا حرف عطف است فا حرف العطف مبنى الفتح لا محل له من الاعراب ابدلت أبدل فعل ماض مبني على السكون الاتصال بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة منه من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم المجرور منهو الجار والمجرور المجرور متعلقان به ابدله عبدلتا این جار مجرور متعلق به ابدله می باشد و جمله ابدله عطف است در جای عردتا این سرک فای فای عاطفه است عطف کردگی است این جمله را در جای عردتا پس این هست اعرابی این کلمات و اعراب این جمله ها که تقول قام زید اخوک وأكلت رغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه پس این هست اعراب این کلمات با همین اعراب باب البدلی به آخر رسید و در باره بدل یک چیزی مختصره که هم علما میارن میگویند که بدل بدل این هو تابع المقصود بالحکم بلا واسطتین می باشد بدل این تابع مقصود است به حکم بدون واسطه وقتی میگیم که تابع مقصود است به حکم تابع مقصود به حکم است در این ما جدا کردیم یعنی بیرون کردیم نعت را و توکید را و عطف بیان را سه چیز را بیرون کردیم و گفتیم که تابع مقصود بالحکم است یعنی که مقصود به حکم باشد پس نعت مقصود به حکم نیست و توکید و توکید همچنین مقصود به حکم نیست عطف بیان همچنین مقصود به حکم نمی باشد پس المقصود بالحکمی در سه چیزه بیرون کردیم نعت و توکید و عطف بیان را و وقتی گفتیم که بلا واسطتین در کلمه بلا واسطتین ما بیرون کردیم عطف نسق را عطف نسق عطف نسق را بیرون کردیم پس باقیمان بدل هو تابع المقصود بالحکم بلا واسطتین این از حکمی یا قایده شناختن بدل در اصطلاح علمای نحو که بدل چی است بگوید پس این قاعده قد جواب میدید که هو تابع المقصود بالحکم بلا واسطه پس این هست <clears throat> اعراب باب البدل با همین باب البدل به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید که باب منصوبات الاسمائی یعنی باب درباره هایی که منصوب میباشند هایی که منصوب باشند. اسم پس در چند جا منصوب است صاحب کتاب در این مسئله میخواهد که برامان معلومات بدهد اکنون باب و منصوبات الاسماعی بارها این اعرابش را گرفتیم و خلاصه اش چنین است که بابو خبر مبتدای محذوف است و تقدیر الکلام هذا باب منصوبات الاسماعی این یکم وجه اعراب دویم وجه اعراب دویم وجه اعراب چنین است که میگویم بابو این خودش مبتدا هست خبرش محذوف است تقدیر کلام بابو منصوبات الاسماعی هذا محله این دویم وجه اعراب سیم وجه اعراب بابا منصوبات الاسماعی بابا مفعول به برای فعل محذوف تقدیر الکلام اقرأ بابا منصوبات الاسماعی این به سیوم وجه چهارم وجه که فقط در نزد کوفی ها جایز است و بصری ها اجازتش نمیتین یعنی حذف کردن حرف جر در مذهب کوفی ها جایز است و در مذهب بصری ها جایز نمی باشد پس چهارم وجه بابی منصوبات الاسما یعنی بابی اسم مجرور به حرف جر محذوف تقدیر الکلام اقرأ فی بابی منصوبات الاسماعی می باشد پس این بود چهار وجه چهار وجه اعراب در این عباره ها پس در هر صورت بابو مضاف می شود منصوب منصوبات مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرت الظاهره با منصوباتی مضاف می شود الاسماعی مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرت الظاهره على آخره می باشد پس این هست اعرابي باب منصوبات الاسماء با همین اعراب این با آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید که المنصوبات عشر و وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل پس این هست عباره هایی كي جوي هایی دك اسم منصوب می باشد میگه که المنصوبات و اربعت عشر یعنی که منصوبات چارده تا هستند که و هی المفعول بهی یکمش مفعول بهی دیگه تا آخر یک یک تا خونده اعراب کرده یک مثالی برای هر یک کدام از اینها همچنین میاریم برای واضح شدن مسئله المنصوبات در اینجا اعرابش مبتدا می شود المنصوبات مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره على آخره اربعت عشره اعراب این را اربعت عشره هرچه میگوید که مبنی علی الفتح الجزئین لا مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح الجزئین فی محل رفت خبر اربعت مبنی از هم اربعته هم عشره در محل رفت خبر هست برای المنصوبات المنصوبات مبتدا بود اربعت عشر این خبر شد برای منصوبات یا بعضی اعراب میگن میگن اربعته مبنی الفتح فی محل رفت خبر عشره عشره در مقابل نون اثنانی هست مبنی الفتح لا محل له من الاعرابی گفته بعضی اینطور اعراب میکنن هر وجه جایز است به هر صورت کدامش شما براتون آسان تر است همون را میتونید اعراب کنید میتونه بگه که مبنی علی الفتح الجزئین فی محل رفع خبر برای المنصوبات که مبتدا بود بعد از این میگه که و هیا واو در اینجا حرف عطف است مبنی علی الفتح لا محل له واو در اینجا حرف استیناف است حرف عطف نیست حرف استیناف است مبني على الفتح لا محل له من الاعرابی. هي ضمیر منفصل مبنی على الفتح في محل رفع مبتدا هست المفعول به المفعول خبر است مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره به با حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور به الجار و المجرور متعلقان به المفعول می باشد جار و مجرور متعلقان می باشد با المفعول و در کلمه المفعول الف لام المفعول ده میگد که به معنای الذی است این اله که در اولی المفعول هست این را میگن که ال علی موصوله موصوله دو نمود است موصوله اسمی داریم موصوله حرفی پس این ال علی موصوله حرفی است یعنی به معنای الذی است ال دجه به معنای چی است الذی است وقتی که موصوله باشد آید باید داشته باشد ضمیر به ال باید برگردد پس کنی همون ضمیر به ال برمیگشتگی میگن که بیهی نمی هایی که در آخری بیهی که است همین ها برمیگردد به همون علی موصوله حرفی همین ها به همون علی موصوله به معنی علی که علی که به معنی الذی است به همون برمیگردد پس غالبا در اول اسم فاعل اسم مفعول اگر که ال بیاید اون ال علی موصوله می باشد اون ال علی موصوله می باشد باز والله اعلم خب اکنون یکمین منصوبات مفعول بهی بوده است المفعول خیلی گفتیم اعرابش رو که این مفعول بهی این خبر می باشد المفعول خبری هی است و بعضی ها این را به طریق دیگر اعراب میکنن میگن که ال خودی ال این به معنای الذی که هست ال رو میگه مبنی علی سکون فی محل رفع خبر این المفعول بهی این سیله ال میباشد باشد سیله موصوله در طور گپو هم وجود دارد این طور گپو هم وجود دارد که میگویند این این ال خودش موصوله که هست این را من به معنای الذی میگیریم خودش مبتدا میگیریم این طور قلم در اینجا وجود دارد аммо осонтараш бигӯем алмафъулу хабари ҳия ин осон аст дар ироб акнун мисол барои мафъулум бия кас бигӯяд мегӯем ки раайту зайдан раайту зайдан пас раайту феълу фоил зайдан мафъулум биҳи мансуб ва аломату насбиҳи э, алфатҳату аззоҳирату ала охириҳи пас ин буд мисол барои мафъулум биҳӣ валмасдару вов ҳарфулатф ما ابن الفتح اللي محل له من الاعراب المصدر معطوف على المرفوع مرفوع يعني مصدر عطف است در جای المفعولو المفعول به ده عطف است المفعول به خبر هي بود پس عطف در جای خبر است پس میگیم که المصدر معطوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره على آخره پس مثال مصدر مثال مصدر مثلا میگیم که ضربت زیدن ضربا ضربت زیدن ضربا پس تو فعل و فعل زیدن مفعول بهی ضربن مفعول مطلق یکی همون مصدر منصوب و علامت نصب الفتحه ظاهره پس این مصدر بعضی میگن که المفعول المطلق مفعول مطلق مصدر هر دش یک نمود کلمه هستند میتونه بگیم که مثلا ضرب تو ضرب تو زیدن و ضربن این ضربن رو میتونه بگیم که المصدر و منصوب و علامت نصب الفتحه ظاهره میتونیم بگیم که المصدر ضربت زیدن ضربا این ضربا را میتونیم بگیم که المفعول المطلق مفعول مطلق منصوب منصوب است به کلمه ضربتو مفعول مطلق عاملش چی است ضربه و همون فعلش عاملی مصدر می باشد که مصدر منصوب شد کنی عاملش عاملش همون فعلش است مثلا ضربتو ضربا این ضربن عاملش همون ضربتو است فهمتو فهمن فهمن عاملش همون فهمتو است یا که مثلا دخلت و دخولن دخولن را ناصبش یعنی که عاملش همون دخله دخلتو می باشد پس این بود پس این بود اعرابی و المصدرو و همچنین مثال برای المصدرو بعد از این میگه و ظرف زمانی و ظرف الزمانی و حرف العطف مبنی على الفتح له محل له من الاعراب ظرف این معطوف على المرفوع مرفوعون يو ظرفو عطف است جوي المفعول به در جوي المفعول إن عطف است پس میگیم ظرفو معطوف على المرفوع مرفوعون وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره و مضاف الزمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس مثال برای ظرف اگر یک انسان بگوید میگیم که آه، مثلا سمت اليوم صمت اليوم صمت مثلا صام فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك أتو ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل رفع فاعل اليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آه، آه، آه، الفتحة الظاهرة على آخره پس اليوم برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که این این ظرف زمان می باشد بعد از میگه و ظرف المکانی و حرف العطف مبنی الفتح لا محل له من الاعراب ظرف عطف است در جای المفعول بهی عطف در جای المفعول بهی است پس ظرف معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و ظرف مضاف المكان مضاف إليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة علا آخرهی پس این بود عطفی ظرف المکانی اعرابش عطف در جای المفعول بهی و مثال برای ظرف مکان پس میتونیم بگیم که جلستو امام الاستاذی جلستو امام الاستاذی جلستو جلس فعل ماضی مبنی لسکون اتصال به ضمیر رفع المتحرک اتاو ضمیر متصل مبنی لدم في محل رفاعل امامه این ظرف مکان منصوب و علامت نصب الفتحه ظاهره امامه ظرف مکان برای چه امامه شد برای ظرف مکان منصوب و علامت نصب الفتحه ظاهره امامه مضاف الكعبه مضاف الیه مجرور و علامت جره الكسرة الظاهره على آخره پس این بود مثال برای ظرف المکان بعد از این میگد که والحالو واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الحالو عطف از جای المفعول بهی عطف از جای المفعولو پس میگیم که الحالو معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره پس این هست اعرابی والحالو اکنون مثال برای حال میتونیم بگیم که جا زیدون راکبن یا ماشین یعنی آمد زید در حال بودنش سواره راکبن در حال بودنش سواره که ماشین در حال بودنش پیاده آمد ره گشته با پاش آمدک پس اکنون جا زیدون جا فعل و زیدون فعیل ای را میگیم که حال منصوب و علامت و علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره این راکبن یا که ماشین ماشیان هم حال منصوب وعلامت نصبه الفتت الظاهره على آخر حال زیدون هست جا از زیدون پس راکبن یا که ماشیان حال میشود برای زیدون بعد از این میگوید که و تمییزو واو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب التمييز معطوف على المرفوع مرفوع یعنی عطف جای المفعول معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره پس این از اعرابش مثال تمیز میتونیم بگیم که آه، الله در قرآن گفتگی است که آه، وفجرنا الارض عیونا وفجرنا الارض عیونا فجرنا فجر فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير رفع المتحرك نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الارض مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره عيونا تمييز است عيونا تمیز می باشد تمیز منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره پس عیونا تمیز است که میگیم که رأیت احد عشر کوكبا نمی کوكبا تمیز منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره پس این هست تمیز مثال برای تمیز بعد از این میگه که والمستثنى واو حرف العطف مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب المستثنى عطف از جای المفعول پس میگم المستثنى معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة المقدرة آه، آه، الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر یعنی يعني مستثنى در اخر الف مقصور است اونجا آه، ضمه هست اون ضمه مقدره شدگی است به خاطر منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها تعذر امکان ندارد که الف را حرکت بدهیم پس این بود و المستثنا اعرابش اکنون مثال برای مستثنا میتونیم بگیم که جا القوم الا زیدن یا جا الطلاب الا زیدن جا فعل ماضی طلاب فاعل الا اینا میگیم حرف استثناء یا ادات الاستثناء مبنى على السكون لا محل له من الاعراب زیدن مستثنا منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره زیدن یعنی که جاء الطلاب الا زیدن جاء فعل ماضی الطلاب فاعلش الا حرف استثناء که ادات الاستثناء مبنی على السكون لا محل له من الاعراب اکنون زیدن مستثنا منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره پس این بود مثال برای المستثنا بعد زي ما قلت كي واسم لا وهو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب اسمه معطوف على المرفوع يعني اسمه عطف المفعول به الاسم اه، معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة اسمه مضاف لا يعني اه، كي لفظ اللي در نظر داریم لا مبنى على السكون في محل جر مضاف الیه می باشد زیرا که لا در اینجا معنای لای حرفی نفیرنه بلکه لای لفظی لا را در نظر داریم پس این مضاف الیه در محل جر می باشد یعنی که لا مبنی علی سکون فی محل جر مضاف الیه هست پس این بود اعراب وسم لا اکنون مثالش ب... مثال برای وسم لا میتونیم بگیم که لا عالم لا عالم مذمومون لا عالم مذمومون یا میتونم بگیم که لا مدرس مدرستین لا مدرس مدرستین مذمومون پس ترجمهش یعنی که نیست معلمی مکتبی که مذمت کرده شود سرزنیش کرده شود پس لا إلى مجال لا نافية للجنس لا نافية للجنس مبنى على السكون لا محل له من الإعراب مدرسة مدرسة مدرسة اسم لا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره مدرسة مضاف مدرسة مضاف إليه مجرور وعلامة جري الكسرة الظاهرة على آخره مذمومون خبر خبر لا مرفوع و علام اطراف ادامه تا ظاهرت و آخری پس این لا اسم و خبر میگیرد اسمش منصوب میشود خبرش مرفوع پس این بود مثال برای اسمی لا یعنی که لا مدرسه مدرستین مذمومون لا مدرسه مدرستین مذمومون یا میتونیم بگیم که لا عالمه مذمومون در این صورت پس اعرابش کمی فرق میکند لا لا نافیه للجنس مبدل از کل لا محل لهم للاعراب عالمه را میگیم مبنی على الفتح في محل نصب اسم لا مبنی على الفتح محل نصب اسم لا اما مثال اول آوردگیم که لا مدرس مدرستین در چه منصوبش میگیم زیرا که مبنی نیست اما لا عالمه مضمومون این عالمه مبنی است مبنی علی الفتح في محل نصب اسم لا مضمومون خبر لا مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره پس این بود مثال برای اسم لا بعد از این میگد والمنادا واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المنادى معطوف على المرفوع يعني المنادى معطوف على المفعول به المنادى معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر يعني كي منادى آه، مبني ما مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة در بالای هم مقصوره است و تعذر اجازتش نمیتهد که آشکار شود اکنون این بود اعرابی و المنادا اکنون مثال برای منادا میتونیم بگیم که یا رب العالمین یا که یا لطیفا بالعبادی یا لطیفا بالعبادی یا یا رب العالمین یا حرف ندا مبنی لسکون لا محل له من الاعراب اگر رب گفتیم منادا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة رب مضاف آه، آه، عالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة آه، الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم لأنه جمع مذكر سالم عالمین اینجا مذکر سالم می باشد جمع مذکر سالم یا اگر گفتم یا لطیفا بالعبادی یا حرف ندا لطیفا منادا منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره بالعبادی بی حرف جر عبادی اسم مجرور الجار و المجرور و متعلقان بی لطیفن یا لطیفن بالعبادی بالعباد جار و مجرور متعلقان به لطیفن می باشد پس لطیفن منصوب است به خاطر چی به خاطر آنه که منادا می باشد پس منادا منصوب هست پس این بود مثال برای منادا بعد از این میگوید که والمفعول معه والمفعول معه مفعول معه در اعرابش و حرف وال والمفعول من أجله والمفعول من أجله است بعد والمفعول معه والمفعول من أجله میگم واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب پس آه، واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المفعول عطف از جای المفعول به اول المفعول عطف از جای المفعول به اول پس میگیم که المفعول معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة آه، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب اجلي اسم مجرور بمين وعلامه الجر الكسره الظاهره اجلي مضاف الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه من اجله الجار والمجرور متعلقان بالمفعول مفعول اسم مفعول است پس عطف شدگی است در جای اه، جار مجرور متعلق شدگی هستن به کلمه المفعول اکنون مثال برای مفعول من اجله مفعول من اجله مثلا مثالش میتونه میگیم که قام زیدون اکراما لابیه قام زید اکراما لابیه قام فعل ماضی زیدون فاعل اکراما مفعول من اجله همه اکراما منصوب شد برای چی برای مفعول من اجلیهی میباشد پس اکرام مفعول من اجلی منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره اکراما لی ابیه لی حرف جر ابی اسم مجرور و علامت جره الیا لانه من الاسماء الخمسه ابی مضاف الها ضمیر متصل مبني على مبني على الكسر في محل في محل جر مضاف اليه پس لی ابیه الجار والمجرور متعلقان به اکراما اکراما مصدر است میتواند که متعلق بشود پس این بود مثال برای المفعول من اجلهی و بعدش میگه المفعول معه و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب المفعول این عطف از جا المفعول به اول پس میگه المفعول معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره على اخره معه مع ظرف منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره مع مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه پس مع ظرف متعلق به المفعول میباشد این مع ظرف است متعلق میباشد باشد به المفعول این بود اعراب و المفعول معه اما مثال برای مفعول معه میتونم بگیم که میتونم بگیم که اذهب و اذهب والشارعة أكرون إعرابش اذهب فعل الأمر مبنى للسكون آه، لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدر أنت اذهب أنت يعني تو برو و والشارعة واو حرف آه، واو واو المعية واو إلى میگم واو معیه واو حرف عطف نیست حرف استیناف نیست پس واو واو چی است واو معیت است مبنی لا محل له من الاعرابی الشارع مفعول معه منصوب و علامت نصب الفتحه ظاهره پس اذهب و الشارع و شارعه برای چی منصوب شد به خاطر اینکه المفعول معه می باشد به خاطر المفعول معه می باشد مفعول معه همچنین منصوب هست این بود مثال برای المفعول معه بعد از این میگد و خبر و کانه و اخواتی ها اکنون خبری کانه و اخواتش همچنین منصوب است اعرابش واو حرف العطف مبنى الفتح لا محل له من الاعرابی خبرو عطف از جای المفعول بهی عطف از جای المفعول بهی پس خبرو معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره على اخره خبرو مضاف در اینجا کانه لفظی کانه را ما در نظر داریم نه اینکه معنای کانه که فعل ماضی است پس لفظی کانه مبنی على في محل جر مضاف إليه خبر مضاف كان في محل جر مضاف إليه خبر مباشد و أخواتها ها حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب أخواتي عطف از جای کانه کانه در محل جر مضاف الیه بود پس اخواتی عطف علی المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره اخواتی مضاف ها ضمیر متصل مبنی على السکون في محل جر مضاف الیه می باشد پس این بود اعراب و خبر کانه و اخواتی ها پس این واو عطف کرد اخوات رو در جای کانه پس این بود اعرابش اکنون مثالش در گذشته در مثالش بارها خوندیم مثلا میتونم بگم که کان زیدون جالسن یعنی زید نشسته بود کان فعل ماض ناقص مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب زیدون اسم کانه مرفوع علامت رفع دمت الظاهره جالسا خبر کانه منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره على آخره پس این بود مثال برای کانه و اخوات برای کانه و اخواتش به مثل همین اعراب می شود واسم این و اخواتی ها واسم این و اخواتی یعنی واو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعرابی اسم معطوف از جای المفعول بهی дар боло алмафъулу биҳи атф аст пас исму мегӯем маъфуфун алалмарфуи марфуун ва аломату рафи аддамату зоҳирату ала охирихи исму мудоф инна ин ҳарф аст аммо мо лафзи иннаро дар назар ки дорем пас лафзи инна исм аст пас инна мабни алалфатҳи фи маҳалли ҷар мудофун илайҳ мебошад исму мудоф инна мабни алалфатҳ фи маҳалли ҷар мудофун илайҳи эъроб мешавад پس و اخواتی ها واو حرف العطف مبنی بر فتح لا محل له من الاعراب اخواتی معطوف در جای این نه هست اخواتی عطف است در جای این نه پس اخواتی میگیم معطوف علی المجرور مجرور زیرا که این نه در محل جر مضاف الیه بود پس اخواتی عطف است در جای جر معطوف علی المجرور مجرور و علامت جر الکسره الظاهره علی آخره و اخواتی مضاف ها ضمیر متصل مبنی على الفتح مبنی على السکون فی محل جر مضاف الیه می باشد اکنون این بود اعراب و اسم این و اخواتها اکنون مثال برای این و اخواتش میتونه بگیم که این زیدن قائمون هر به تحقیق زید راست است چخت است اکنون اعرابش این من حروف المشبهه بالفعل یعنی میتونه بگیم که این حرف توکید و نصب تنصب الاسم و ترفع الخبره این رأى معرب که نمیشود میتونیم بگیم که این نه من حروف مشبهت بالفعل مبنی على الفتح لا محل له من الإعراب پس زیدن اسم این منصوب وعلامة نسب الفتحة الظاهرة قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره پس این بود مثال برای این با آه، اسم خبرش بعد از این میگوید که و تابع للمنعوتی والطابع واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الطابع معطوف است در جای المفعول به الطابع عطف است در جای المفعول به و الطابع پس میگیم معطوف على المرفوع مرفوع و علامه رفع الضمه الظاهره على اخره للمنصوب لي حرف جر المنصوب اسم مجرور علامه جر الكسرة الظاهرة للمنصوب الجار والمجرور متعلقان به التابعو ایل المنصوب جار مجرور متعلق است به التابعو پس آه، للمنصوب جار مجرور متعلقان به التابعو این بود اعراب و التابعو للمنصوبی اکنون و هو اربعت اشیاء این واو حرف استیناف است و هو این واو حرف الاستیناف مبنی على الفتح لا محل له من الاعرابی هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هست اربعه خبر مرفوع و علامه رفع دمتا ظاهره است یعنی که آه، هو مبتدا بود اربعه خبرش است اربعه مضاف اشیاء مضاف الیه مجرور و علامه جره الكسرة آه، و علامه جر الفتحة نیابتا عن الكسرة لأنه اسم آه، غیر منصرفین و علامت غیر و علت غیر منصرف بودنش الف تانیسی ممدوده می باشد بعدش میگه که النعتو این النعتو این بدل هست یعنی میگن بدل مفصل من مجمل ای بدل مفصل من مجمل یا که هم بدل بعض من کل بعد میشه بگیم بدل مفصل من مجمل النعت بدل المرفوع مرفوع و وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره والعطف وهو حرف العطف وهو حرف العطف مبنى نفات الله محل له من الإعراب العطف معطوفة زجي النعتو بس العطف معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة والتوكيد وهو حرف العطف مبنى لفتح اللي هو محل له من الإعراب التوكيد معطوف على المرفوع مرفوع يعني التوكيد عطف زجي النعتو التوكيد معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة والبدل وهو حرف العطف مبني لفتح اللي هو محل له من الإعراب البدل عطف زجاء النعتو پس البدل معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره على آخره پس این بود اعرابی باب منصوبات الاسمائی یک مثال دیگر برای نعت و عطف و توکید و بدل در حالت نصب میاریم به همین این مسئله را این درس امروزه را درس امروزه همون را از سلسله اعراب های متن کتاب الاجرومیه درس 11 رو به آخر میرسونیم نعت برای منصوب را اگر بیاره میگیم که تو زیدن العاقله تو فعل و فعل زیدن مفعول بهی العاقله نعت زیدن نعت المنصوب منصوب و علامت و ظاهرت و على آخره این بود نعت منصوب عطف منصوب دا بیاریم میگیم تو زیدن و بکرن رأيت فعل فعل زيدان مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وو حرف العطف مدى مد الفتح اللي هو محل له من الإعراب بكران عطف در جای زیدن پس بکران معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بعد از این در مسئله توکید مثال منصوب بیاریم میگم رعی تو زیدن نفسه یا که عینه رعی تو زیدن نفسه يكي عينه پس رأيت فعل فعل زائدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة نفس إن توكيد المنصوب منصوب يكي عينه توكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره پس نفسه مضاف یا که عینه مضاف هو که است الها و ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه می باشد پس این از اعراب رایت زیدن نفسه یا که رایت زیدن عینه و در بدل اعراب بدل ده اگر که مثال منصوب بیاریم بگیم رایت زیدن اخاک رایت زیدن اخاک رایت فعل فاعل زیدن مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره اخاک اخا بدل المنصوب منصوب اخا بدل از جای زیدن هست پس بدل المنصوب منصوب و علامت نصبه الالف نیابتا عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه اخا مضاف الكاف ضمیر متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف الیه پس این بود بدل منصوب که رایت زیدن اخاک با همین مثال های نعت و عطف و توکید و بدل در حالت نصب به آخر رسید این بود باب و منصوبات الاسما با تمام اعراب ها و با مثال هایش قطع اعراب هایش با همین این باب رو به با آخر رساندیم بعد از این باب المفعول بهی باب مفعول بهی انشاءالله این باب باب المفعول بهی را درسی آینده درس دوازدهم خواهیم گرفت این بود درس یازدهم از سلسله درس های مت اعراب متن کتاب الاجرومیه با فوایدش با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده الله حافظ و مددگار بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته